dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den Şimdi mukaddime tadında devam edelim inşallah Geçen hafta ne almıştık? Hatırlayan kardeşler Şurada Geçen hafta şey almıştık ee, alimlerin tevhidi aslında bu kadar fakat bu alimler tevhidi aslı olarak iki almıştır ne almıştır ne olarak ee, e, e marifet tevhidi ve ee, marifeti ve ısrar bu birinci kısmı tevhidi e, bunun içine bir tevhidi ve ısrar tevhidi demiştik ikincisi e, tevhidi hafif e, ve kalıp anılıyor kalıp ve kısmı ve tevhidi içine yani Başkan anlatmıştık Yani bunun üzerinde durmuştuk Selçuk değil mi? Mekke'nin müşrikler Uluhiyet evinde sorunları var mıydı? var sorunları vardı yani genel olarak yoktu ama azalmakla beraber vardı peki e, dedik ki bu iki şart zikrettik yani Mekkeli müşriklerin ruhiyetteki hatası iki kayıtla beraber yok diyebiliriz dedik neydi o iki kayıt? birisi genel olarak yok deriz ikincisi bölümün hariç şimdi arkadaşlar bugünkü dersimiz çok önemli bir ders ee, bayağı da tahtayla alakalı yani tahtada göstereceğiz bayağı Şimdi la ilahe illallah buraya yazdık. Şimdi önce mevzuya direkt giriş yapmadan önce Türkçe mantıklı önce bir olayı yakalayalım dersimizin konusunu. Ondan sonra inşallah üzerinde duralım. Şimdi evet biz de Türkçe biliyoruz. Şimdi Türkçe mantıkla baktığımızda ben desem ki mesela desem ki anlar abi şu adam var ya bir sussam bu Türkçe cümle yapısı olarak arkadaşlar tam bir cümle midir yoksa eksik bir cümle midir? Eksik bir cümle şüphesiz değil mi? Kim eksik bir cümle kuracak? Birisi eksik cümle kursun. Eksik bir cümle. Yani karşı taraf seni dinlediğinde devamını bekleyecek. Durumda bir cümle. Ya Gerçi şuraya gitsen yine belki orada ah şuraya gitsen var ya o bir temenni olabiliyor aslında ama yine de akşam otobüste ben bu bir şey dedi değil mi? Tamam bunu anladım. Şimdi bunu neden verdim bu önemli. Şimdi Arapçada da arkadaşlar bir türlü kalıplar var. Bir türlü kalıplar var. Mesela aleykümselam. Mesela diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne olmuş Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla? Bu da eksik içersen yani içiyorum cümlesi kelimesi orayı tamamlar cümleyi diyorsun ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla veya diyorsun Bismillah Allah'ın ismiyle ne? içiyorum içiyorum tamamlandı veya diyelim ki kitap yazıyorsun diyorsun ki Bismillah yani yazıyorum tamam onu tamamlamış oluyor kişinin kastı onu tamamlar şimdi Arapçada bu türlü şeyler çoktur Türkçe'ye de bu vardır arasında biraz fark olmakla beraber şimdi la ilahe illallah'ta da böyle bir durum söz konusu arkadaşlar yani mesela en basit mantıklı olayı yakalayacak olursak Allah subhanahu teala'dan başka ilah var mı diyor e vardır o zaman bak demekli zaman ne olur bu mantıkla şimdi bakın arkadaşlar diyoruz ki şurada la bu nedir? nefi değil mi? nefi ilah nedir? İlah İlla hariç İstisnadır ya bu hariç Hariç diyorum ben Allah Allah hariç ilah nedir yok net olmuştur Allah hariç ilah net olmuş yani Allah'tan başka ilah yoktur tamam mı bu, burası bu mantıkla buraya kadar anladık inşallah Allah hariç ilah yok tamam mı? şimdi arkadaşlar bakın la ilahe nefi ilah şimdi şu araya şu arada eksik olan yer Arap dili kaidesine göre şu aradadır tamam mı? şu araya bir tane kelime lazım tamam yani la ilahe illallah şimdi bu la'dır ismidir isme de bir haber lazım Arap dili göre bu da şimdi bir eksik cümle kelime var şimdi kelam ehlinden bir kısım yine başka çeşitli fırkalardan e, büyük bir kesim alim tabi o fırkaların ulemaları buraya hangi kelimeyi münasip görmüşler arkadaşlar mevcut mevcut mevcut aha kelamcılar mevcut kelimesini münasip görmüşler Ehli sünnet de buraya hak kelimesini mevcut yani var şöyle yapalım mevcut yani vardır vardır mevcuttur yani Ehli sünnet ve cemaat bizim ehli sünnet aliminin hak kelimesine hak tamam yani hak olan hak olan tamam. buraya kadar anladık şimdi araya eksikliği doldurmakla cümleyi tamamladığımızda ne deriz Allah'tan başka mevcut ilah yoktur tamam onların mantığına göre Allah'tan Allah'tan Allah hariç mevcut ilah yoktur tamam bizim mantığımıza göre ehli sünnetin inancına göre hak Allah hariç hak ilah yoktur hak ilahiyat işte oraya geleceğim zaten oraya geleceğim şimdi orası şu ilah kelimesinden kaynaklanıyor şimdi ilah kelimesini açtığımız zaman daha yakalayacağım inşallah buraya kadar bir sorun yok yavaş gidiyorum tamam Allah hariç şimdi arkadaşlar bunların bu mantığına göre Allah hariç Allah hariç ilah yoktur Allah hariç mevcut olan ilah yoktur bunların mantığına göre peki mevcut olan ilah yok mu? Kur'an'da bir sürü ilahlar olduğunu söylüyor bu işgali onları yönettiğimizde onlar bu işgale şöyle yaklaşıyorlar arkadaşlar diyorlar ki biz ilahtan şunu anlıyoruz ama o zaman ilahta da evli sünnetler selam arasında ne oluyor? ki mana ilah onlara göre yaratan bize göre ibadet tamam buraya kadar anladık o zaman şimdi tekrar cümleleri alalım bunlara göre neymiş arkadaşlar Allah hariç Allah'tan başka mevcut olan yaratıcı yoktur bize göre Allah'tan başka hakkıyla bakın hak kelimesi hakkıyla ibadet edilen yoktur o yüzden diyorlar ki onlar diyorlar ki bizim için bir işgal söz konusu değil burada çünkü biz ilahi yaratıcı manasını verdiğimiz zaman sizin bize yöneltmiş olduğunuz o itirazdan biz selamete eriyoruz neydi bizim onlara yönelttiğimiz itiraz ya Allah'tan başka ilah olduğunu söylüyor Kur'an'da onlar diyor ki ama bizim ilahtan anladığımız ne arkadaşlar yaratıcı şimdi ilah kelimesi ehl-i sünnete göre elehe ye'lehu uluhen ilaheten ve uluhiyeten kelimelerinden alınmış onlara göre ilah kelimesi şimdi daha çok anlayacağınız bize göre bu ilah kelimesinin kökü elehe onlara göre eli. elih olursa arkadaşlar ne hayret edilen demek elih olursa hayret edilen demek elehe olursa ibadet şeklinde bir ibadet olunan demek Elheden gelir o zaman onlar şöyle demiş oluyor Allah'tan başka yaratıcı yoktur ve Allah'tan başka hayret edilen yoktur neden diyoruz ki Allah'tan başka hayret edilen yoktur onlar neden bunu söylüyor dikkat edin ehl sünnete göre kişiye ilk vacip olan şey nedir arkadaşlar ilk vacip olan rububiyet şey rububiyet sözü doğru mu kelam ehline göre nazar etmek yani yok önce şek diyorlar şimdi aralarında itilaf etmişler şek mi nazar mı nazarı kastetmek mi çok önemli bir hepsi birbirine yakın o çok tafsilata girmeyeceğim ancak şöyle olayı yakalama açısından şu örneği vereyim size diyorlar ki arkadaşlar önce kişi Allah subhanahu wa ta'ala'dan şüphe edecek ilk vacip budur veya nazar edecek nasıl diyeceksin önce şüphe edeceksin şüphe eden bir insan ne yapar araştırmaya kalkar sonra araştıracaksın göğe bakacaksın denize bakacaksın hayvanlara bakacaksın insanlara bakacaksın hayret edeceksin sonra en son diyeceksin bunları yaratan evet, bunları yaratan bir kişi vardır o da Allah subhanahu wa o yüzden Allah hayret edilen oldu, oldu burada avret yani öyle bir yaratıcı olan hani İbrahim Aleyhisselam'ın örneğini de buna delil getiriyorlar Hazretleri biliyor ki İbrahim Aleyhisselam ne söz zaten arkadaşlar hiçbir zaman bu benim Rabbim deyip inanmamıştır bu benim Rabbim olamaz dedi değil mi? İbrahim Aleyhisselam dedi bu benim Rabbim yani bu benim Rabbim değil hiçbir zaman bu benim Rabbimdir deyip inanıp da sonradan Allah ona gerçek Rabbim kim olduğunu belirtti böyle bir şey söz konusu değil İbrahim Aleyhisselam bu benim Rabbim dediğinde peygamber bir siyah silahla e, okursanız anlarsınız orada F aksı var nübüvvetin alametinden sonra orada F aksı gelmiştir yani İbrahim Aleyhisselam peygamberlikten sonra o konuşma yapmıştır bundan sonra bağımlanamış olmuştur tafsilatlı bir mevzu oraya girmeyeceğiz fazla şimdi buraya yakaladık mı arkadaşlar buraya yakaladık değil mi? tamam noktanacak bir şey yok şimdi arkadaşlar onlara göre de öyle sünnete göre de bu la ilahe illallah insanlardan hal edebiliyor değil mi? Şimdi bakın durum böyle olunca ne yapıyoruz? Diyoruz ki eğer la ilahe illallah sizin dediğiniz manada olsa ne olmuş oluyor bu? Allah'tan başka mevcud olan yaratıcı yoktur. Yani Nebi Sallallahu Mekke'li müşriklerden hep bunu istemiş. Demiş ki onlar en Mekkeli müşrikler ben sizi bir şeye davet ediyorum ve benden önceki bütün peygamberler de buna davet ediyor ne diyor Allah'tan başka mevcut olan yaratıcı yoktur buna iman edin yoksa sizin hanımlarınız çoluk çocuklarınızın hepsinin kanı helal olacak kanlarınız helal olacak mallarınız helal olacak sizinle savaşacağım sizinle ben Allah'tan başka yaratıcı yoktur deyinceye kadar savaşmak zorunda olacak bunların mantığına göre eğer böyle olsaydı e, müşrikler çoluk çocuklarına tehlikeye atmaya göz alırlar mıydı? Bilakis zaten onlar için tevhid eğer değilse Mekkeli müşrikler neydi arkadaşlar? Bakın şimdi size üstünde kısa bir kayda vereyim bunu yapalım. Şimdi herhangi bir nasla Kur'an'da sünnette herhangi bir nas gelirse önümüze diyelim ki o nasla bir tane kelime geçiyor. Bir tane kelime geçiyor. Mesela öncelikle anlatmadan şöyle bir örnek vereyim. Yüz ne demek? Kim söyleyecek yüz? Yüz ne demek? Yani yüz ne var değil mi? Yüz var, vatan olarak yüz var. Şimdi Arapçada da böyle yani bir kelimenin birden fazla manası var. Bunlar hani elfazı müşterek eder. Müşterek lafızlar. Yani lafı tek olup da manası birden fazla olması. Tamam mı? Şimdi bütün bu şeyler karşımıza geldiği zaman Kur'an'da sünnette ee, ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ihtimali şimdi neden bunu söyledim? İlah ilahın iki tane manası var hakikaten yani baktığımızda lügatta bunun bir yönü var. Yaratan manası da var. Ki onlar yaratanı kabul etmişler değil mi? Ee, şey manası da var, ibadet edilen manası da var. Değil mi? E şimdi buradaki aradaki gizli, onu birileri kelam ehli gibi vardır kelimesini seçti. Birileri göre de ehli sünnete göre hak kelimesini seçti. E şimdi böyle ihtimalli olunca durum ne yapacak? Harici bir nak lazım. Yani bir karine lazım. Bu iki manadan hangisinin hakkı bulduğuna dair. Şimdi Resul'ün sözünde nedir kelimesini bulsak birisi der ki cübettir. Birisi der ki yüzdür. Birisi der ki başka bir şeydir. Değil mi? Herkes bir şey iddia edebilir. O yüzden harici bir delil gerekmez mi elimizde olması gereken? Bu manadan acaba hangisi kastedilmiştir? Değil mi? Harici bir delil olacak bize diyor ki o zaman madem ki la ilahe illallah'ta eksik bir kelime var ve bu eksik kelime de belli değil ilah kelimesinin de iki manası var ve bu da net bir açık değil Bak o zaman harici bir nasla bakalım Resul bunu nasıl anlamış, sahabeler bunu nasıl anlamış Allah subhanahu ve teala kitabında bunu nasıl beyan etmiş O zaman la ilahe illallah'tan istenmenin ne olduğunu o zaman ne yapalım arkadaşlar O zaman edelim anlayalım Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve baktığımızda amcası Ebu Talib Bismillah diyor ki Kul ya amca la ilahe illallah Ey diyor amca la ilahe illallah de ben de hüccet olarak Allah subhanahu ve teala'nın ben de bunu hüccet olarak ne yapayım beyan edeyim yani senin için bu ne olsun hüccet olsun şimdi Mekke'li müşrikler diyor Allah subhanahu wa ta'ala eğer onlara sorsan yeri göğü kim yarattı Allah diyecekler doğru mu o zaman demek ki Allah'ın yaratıcı olduğunda bunların ne arkadaşlar bir sorunu yok eğer la ilahe illallah da bu kelam ehlinin dediği gibi Allah'tan başka yaratıcı yok olsaydı la ilahe illallah'ın kastı amcası bunu ilk söyleyen olurdu doğru mu? amcası ilk söyleyen olur Bu ama reddetti bunu ne yaptı arkadaşlar reddetti amcası söylemekten imtina etti şimdi durum böyle olunca anlıyoruz ki la ilahe illallah'ın manası bunların dediği gibi Allah'tan başka yaratıcı yok değil eğer böyle olsaydı bütün mülkeli müşrikler bunu iptal ederler zaten tevhid ehli olmuş olurlar değil mi? çünkü la ilahe illallah biz ne diyoruz tevhid kelimesi değil mi? la ilahe illallah tevhid kelimesi mi O Tevhid kelimesi la ilahe illallah. E şimdi baktığımız zaman bu Mekkeli müşrikler bunu söylemediler hatta bunu söylememek için savaşmayı göze aldılar ve öldüler değil mi? Ve sahabeler de bunu söyletmek için savaşı sahabelerden de ölen oldu. Yani bunlara göre Nebi Sassa'dan 23 yıllık hayatında onlar bu gazvelere çıktı, savaşlara çıktı. Sırf Allah'tan başka yaratıcı yoktu değil diye bu kadar kan döküldü mal, mal alındı vesaire işte bütün bu kalimelerden ve harici naklardan anlıyoruz ki bunun manası neymiş arkadaşlar Allah'tan başka ne hakkıyla ibadet edilen yoktur buraya kadar yakaladık işi şey olmuyor Şimdi diğer naslarla bunu destekleyici olarak şimdi özel e, bazı naslar özellikle bazı naslar vardır arkadaşlar tam can alıcı nokta. Hani biz dedik ya la ilahe illallah manasında iki şey anlaşılabilir. Harici bir delil lazım bizim önümüzde. Yani ekstra bir delil olsun ki bizim önümüzde La ilahe illallah'tan kalsın Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur bunu anlayalım diye. Şimdi birçok elimizde kaynağı var az önce bir tanesini saydık Mekkeli müşriklerle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arasında olan asıl münasebet o karineydi gülerek yani şimdi bakın ayetler veriyorum arkadaşlar şimdi birinci ayet Allah subhanehu ve teala buyuruyor diyor ki kul ya ehlil kitab diyor ki ey kitab taalev gelin nereye ila kelimetin sevain beynina ve beynikum aramızda eşit olan kelimeye gelin ey kitab nedir o en la na'bude illallah Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz e, e, en la na'bude illallah ve la nüşrike bihi şeyen Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz ve ona, ona hiçbir şeyi ortak koşmuyoruz Şimdi bakın arkadaşlar La ilahe illallah'ın kaç hükmü var? İki Birincisi ne? İspat İkincisi ne? Nefi Şimdi bakın ispat ve nefi nerede? Diyor ki La ilahe La ilahe nedir? Nefi. La, bir insan da ki la ilahe bir çıksa bu söz nedir? Küfürdür. İlah yoktur diyor. Şimdi küfür. Halbuki ilah var. Hem bir sürü ilah var Allah subhanahu wa ta'ala'nın dedi. Desen ki burayı iptal edip baş kısmını yani ilah yoktur kısmını iptal edip sadece Allah ilahtır desek bu da ne? bu da küfür çünkü Kur'an'a yalanlamak olur Kur'an ne diyor Allah'tan başka birçok ilah olduğunu söylüyor doğru mu arkadaşlar? o zaman iki hüküm ben desem ki Ahmet bu odaya girdi bu ispat mıdır nesil midir arkadaşlar ispat neyin ispatıdır Ahmet'in odaya girişinin ispatıdır bu sözünde hiç mantıkla bakın Ahmet'ten başkasının girmediğine delalet eder mi bu cümle hayır belki bir saat önce Ahmet e, Mehmet veya 10 dakika sonra da Ali görecektir mümkün değil o zaman ispat ve nesil şart tamam şimdi bakın bu ayet çok acayip bir ayet diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala kul de ki emrebu ya ehlel kitab ey kitab evi ta'ala gelin nereye ila kelimetin bir kelimeye gelin bak bu tevhid kelimesi işte ne yapıyor en la na'bude illallah Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim gelin ey kitab öyle Allah'tan başka yaratıcı yoktur bu kelimeye gelin dönmüyor ne diyor ibadet edilen yoktur sonra bakın devamında ve la nüşrike bihi şeyen ve ona hiçbir şeyi ortak koşmuyor şimdi burada şöyle bir e, soru atalım dinlere bakın en la ne'bude illallah Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum burada ispat mı var nefi mi var kim söyledi? hem ispat var hem de nefi var Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim yani Allah'a var bizim başkasına ibadet etmeyelim e peki ayette diyor ki vela nefşirki bir şey yani onlara şirk koşmayalım ne olur? E diyor ki buna bağımdan tevkif bağımdan tamam Kur'an'da bu sık sık ne? vurgulama tevkif bağımdan anladın arkadaşlar nedir? tevkif bağımdan çünkü kim Allah'ın meleklerine, resimlere ve Cebrail'e ve Mikail'e küfrederse doğru mu? Allah da kafir e, öyle Allah onları düşmanlık ederse Allah da kafirlerin düşmanıdır ne diyor Allah'a meleklere Resullere sonra Cibril'e Cibril zaten melekleri söyledi tevhid bağımından bu Kur'an'da onlar da var mesela namazlara dikkat edin ve orta namaza da e zaten namazlar dedim orta namaz bilmiyordum ve orta namaza da tevhid bağımından Kur'an'da çok diyor ki وَلَا نُشْرِكُ بِهِ şeyen ona hiçbir şey ortak koşmadı şimdi bakın bu ayetin arkadaşlar neden özellikle söyledim demek ki Allah subhanahu ve teala Resullerden ne istiyor Kalbimize Allah'tan başka ibadet edilmemesini söylemelerini emrediyor biz de anlıyoruz Resullerin ortak davetini duymuş ve bunu Allah subhanahu ve teala ne diyor eşit olan kelimeye gelin diyor la ilahe illallah kelimesi demek ki la ilahe illallah'ın manası Allah subhanahu ve teala'dan başka ibadet edilecek yokmuş tamam mı? bunu anlıyoruz o da bir ha orada şöyle bir itiraz olabilir hani onlar ishal etsin vesaire böyle bir yaş şey olma ala kulli hal orada işaret var şimdi başka bir ayet arkadaşlar bu da çok önemli ve itkal İbrahim'u bunu hemen yazın 26, 27, 28 ve ifkali İbrahim li ebihi ve kavmihi Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki İnneni bera'in mimma ta'budun Ben sizin taptıklarınızdan beriyim Tabi sayısı uzak oğlu uzam demek bu Arap, Arap dili ödeyesini mübalağa ifade eder Bunu meallerde şöyle ifade edilse daha hoş olur yani Şimdi kavminizden çok uzam, oldukça uzam vesaire İllellezi fatarani ancak beni Yaratan hariç Bakın arkadaşlar İnneni bara'un mimma ta'budun Ben sizin tatlıklarınızdan uzağım Ne var burada? İspat metin Metin var değil mi? Ancak hangisi hariç? Hangisi hariç? Beni yaratan hariç Bakın ben sizin tatlıklarınızdan uzağım Metin beni yaratan hariç İspat Öyle mi? Bütün peygamberlerin davet olur Sonra diyor ki fe innehu seyehdin O bana idare ediyor Bakın arkadaşlar ayetin devamı Ve cealaha işte bunu kıldı neyi kıldı arkadaşlar yani şunu ben sizden uzağım ve beni yaratan hal işte bunu kıldı bunu ne kıldı İbrahim kelime bakiyeten fi akabi ardından gelecekler arasında kalıcı bir kelime kıldı bunu görüyor musun yani bütün Resulullah diyor ya biz onun Hanif dinine uyacağız Hanif dini bize neyi bırakmış kelimeyi bırakmış neymiş o kelime Allah bensin kalktıklarınızdan uzan beni yaratan hariç bakın bu ayetlerin siyah şubaklarına onun arkası bu bağlantılara çok dikkat edin çok önemli arkadaşlar tamam cealeha kelimeten bakiyeten fi akabihi bunu arkasındakilere bir kelime bıraktı bu ile allahum yarciun umulur ki dönerler tamam buraya kadar anladım şimdi yine başka bir ayet Ubudullâhe ma lekum min ilahin gayrı Bakın Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka ilah yoktur Bakın arkadaşlar şimdi ilah bunlara göre neydi? Yaratıcı Allah subhanahu ve teala ilahı nasıl tefsir etti? Allah'a ibadet edin sizin için çünkü sizin için ondan başka ilah yoktur yani ibadet edilen yoktur Allah'a ibadet edin bakın bu ayet çok önemli ee, bir yani hayatı bir noktaya tabi kalırsa vurgu yapıyor çok önemli arkadaşlar Ubudullaha ma lekum ilahin gayruhu Allah'a ibadet edin senin için ondan başka ilah yoktur şimdi bakın arkadaşlar başka bir ayette e ilahun Allahu alem e ilahun ma Allah Allah'la beraber bir ilah var mı? meydan okuyor Allah subhanahu wa ta'ala halilen ma tezekkerim Allah'tan başka bir ilah var mı ya? yok diyor Allah subhanahu wa ta'ala Allah'tan başka bir ilah mı var? Halilen mertebeklerin ne kadar daha düşünüyorsunuz? E şimdi birisi gelse dese ki ya Allah'tan başka nasıl ilah yok? Allah subhanahu ve teala birçok ayette e, bir sürü şey ilah olduğunu söylüyor. Değil mi? Mesela ha? Tabi. Ece'alel alihete ilahen vahide bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? Yani bakın geçen hafta e, seni söylediğim şey ahiret. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey la ilahe illallah de dediğinde müşriklerin sözünü Allah subhanahu teala hikaye etti değil mi? Ne dedi? Ece'alel alihete ilahen vahide bunlara göre ne olmuş oldu? Ya bütün bu yaratıcıları hani ilah yaratıcı ya Ayetin şimdi tam Türkçesini çevirdiğimizde bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldı dediler değil mi bunlar? Hatta bizler bu çok acayip bir şeydir yani. Sonra bakın bu ilahı şimdi Türkçe'ye çevirelim. Ama kelamcıların anladığı mantıkla ve bizim anladığımız mantıkla. Onların anladığı mantıkla müşkeli müşrikler ne dedi? Çünkü ilah kelimesi onlara göre yaratıcı ya kelam anladığı. Ya bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı mı kıldı? E bizim anladığımız şeydir ya bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet edilen mi Yani Allah aşkına arkadaşlar Mekke'li müşrikler hakikaten böyle mi dediler yani bu kadar yaratıcıysan tek kılma bir sürü yaratıcı var böyle mi dediler asıl vakıya bu muydu? değil yani bu çok açık yani değil mi? çünkü zaten kendileri akidelerini ikrar ettiler hatta onu Ali azizle alim olan Allah yarattı dediler aziz ve alim olan Allah yarattı dediler bu kadar açık yani şimdi bütün bunları anladık değil mi arkadaşlar? bakın Allah subhanahu ve teala ne diyor Fema agnet anhum alihetun leti yed'une min dunillahi min Onların Allah'tan gayrı ee, dua ettikleri şey, kişiler dua ettikleri hiçbir fayda dua ettikleri ilahlar hiçbir fayda sağlamıyor e şimdi nasıl diyeceğiz ki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur Allah subhanehu ve teala bir şey ilah olduğundan bahsedecek işte bütün püf nokta arkadaşlar bu aradaki hak kelimesinde gitti bütün bu şeyin hak kelimesinde gizli çünkü Allah subhanahu wa ta'ala onların bütün taptıkları hep batıldır diyor ancak nedir? Allah, hak olan Allah subhanahu wa ta'ala'dır tamam burası çok önemli arkadaşlar o yüzden diyoruz ki bu aradaki haktır olan şimdi bir insan la ilahe illallah sözünü söylese desin ki Allah'tan başka ilah yoktur bu şekilde söyleyip bıraktı bu doğru bir cümleni bilmiyor dedik ki burada şimdi meallerde falan görüyoruz Dedi ki aslan sahih diyor yani bir sorun yok çünkü neden yazar senin kastın burada sahih olsun çünkü bir insan Allah'tan başka ilah yoktur deyip hakikaten bir ilah olmadığını inanarak söylerse bu küfürdür çünkü Allah'a tekbir etmektir çünkü Allah birçok ayette ilah olduğunu söylüyor tamam o yüzden hem Arap dili edebiyatı olarak burada zaten gizli bir kelime olduğu bellidir dil bakımından, dil, dil kuralları bakımından hem de mana bakımından zaten burada bir gizlilik istiyor bu kaçınılmaz yoksa ayetler arasında bir çelişki görmüş halbuki Allah tarafından indirilmiş onda bir çelişki olmaz tamam mı? bu kurallarıyla hakikatine bakın o yüzden bir insan dedi ki Allah'tan başka ilah yoktur yani ilah burada yaratıcıdır yaratıcı yoktur bu kelimede mevcut yani Allah'tan başka mevcut olan yaratıcı yoktur bu adamın söylediği batıldır tamam bu adamın söylediği ne? batıldır arkadaşlar evet, şimdi la ilahe illallah hakkında genel olarak söyleyeceğimiz bunlar şimdi tevhid uluhiyyete neyi gerektirir? Tevhid uluhiyyete imana da gerektirir İbrahim Aleyhisselam diyor ki bak şimdi önce İbrahim Aleyhisselam neye çağırdı? kendisinden başka kendisini ancak kendisini yaratana ibadet olmasına çağırdı doğru mu? çünkü ne diyor kul teala İnneni bera'un tabi inneni bera'un tabidir ben sizi taptıklarınızı uzağım yani onlara ne diyor tanesi taptıklarınızdan uzağım ancak kim beni yaratan hariç mesela ne gibi ya eyyühen e, e, ya eyyühen nâsı ubulu rabbekum lezi halakakum ey iman ey insanlar sizi yaratan Rabbinize ibadet bak bildiğiniz ibadetin kendisine İstenen ibadet ama sebep de Allah neden çünkü o beni yaratmış yani ülviyeti öne sürerek ülviyetin ispatı vardır bu Kur'an'ın menajı baktığında Resul de yine Allah subhanahu ve teala her zaman bu tabir sahihse bu menajı beyan etmişlerdir yani ülviyeti öne sürerek ülviyeti ispatlamak yani eğer sizin ülviyette bir sorunuz yoksa ülviyette buna rağmen bu şeyler yapıyorsanız bu sizin tenakızınızdır demek ama bir şey iki ötünü yaratan bir Evet aynen öyle Bukhari'de sabit tamam burası açık hep vurgu orası o yüzden zaten cümle fiyatına da baktığımızda neyden uzağım gelmekten uzağım tamam bu açık önemli aksi halde öyle olsa zaten diğer naslar bunu söylüyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın dışına söylediği vesaire tamam şimdi arkadaşlar şimdi e, dikkat edin biz la ilahe illallah ne diyor tevhid kelimesi diyor değil mi arkadaşlar yine İbrahim aleyhisselama baktığımızda onu bir kelime bıraktı değil mi? Yine ne buyurdu Allah subhanahu wa ta'ala aramızdaki kelimeye gelin bakın şimdi arkadaşlar ee, şimdi bu la ilahe illallah kelime midir cümle midir? bu kelime bakın bir sürü kelime var bir bu kelime daha bir kelimedir ilah bir kelimedir illah bir kelimedir Allah kelimedir dört tane kelime var değil mi? dört tane kelime var burada şimdi Şimdi buna ne diyoruz? Tevhid e, kelimesi diyoruz. Yine ne buyurdu az önceki ayette? ki ey kitap öyle aramızdaki neye gelin? Ortak kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin ve ona hiçbir şey ortak ne Bir sürü kelime var. Neresi cümle? Yine İbrahim Aleyhisselam dedi ki Allah e, yine İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine dediği gibi ben sizin tatlıklarınızdan uzağım beni yaratan artık bunlar hepsi cümle ama biz ne diyoruz bunlar arkadaşlar? kelime diyoruz bakın burada bunu beyan edelim açıklayalım mütekaddim selef bakın mütekaddim ilk dönem selef yine Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde kelime duyduğumuz zaman bir şey anlayacağız o da ne? cümle tamam cümle anlayacağız yani Allah subhanehu ve teala'nın gerek kitabında gerekse de Resulünün sünnetinde veya gerekse de mütekaddim seleflerin yazdığı akide kitapları olsun, tefsir kitapları olsun, fıkıh kitapları olsun kelimeyi duyduğunuzda ne anlayacağız? cümle anlayacak tamam sonradan kelime nahucular tarafından yani bir birincileri tarafından ıslahlaştırılmış sonra ıslahlaştığınız her tek müsret bir kelimeye kelime demişler demişler ki la bir kelimedir ilah bir kelimedir illa bir kelimedir Allah bir kelimedir Ali bir kelime Ahmet kelime. hepsi birer kelime tamam ama sebepte öyle değil Şeyhül İslam İbn-i Teymi'nin dediği gibi kelime zikredildiği zaman ne kastedilir arkadaşlar? cümle bunun delili demin okuduğumuz ayet bak o aramızdaki kelimeye gelin dedi kelimenin zikrediği cümleler mi zikredilir? ne hüccet arkadaşlar cümleler hüccettir yine baktığımızda şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ee, kelimetani hafifetani sakiletani fil mizan e, sakiletani e, fil mizan ve hafifetani alel lisan öyle miydi? Subhanallahu ve bihamdihi Subhanallahu azim bir kelime vardır ki mizana ağır basar dili ise hafiftir Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah'ın azim Subhanallah ve bihamdihi cümle Tirmizi'de o ziyade yok ama başka rivayetler yok mevcut zaten ama Tirmizi'dekiler bunu bu şekilde tamam mı? Şimdi baktığımız zaman ee, bu iki cümlemdir arkadaşlar yoksa iki kelimedir iki cümledir tamam bu açık ve yine Nebi Sosyalem ne diyor e, İbn Abbas'a ya ulan inni uallimke kelimat ben sana kelimeler öğreteceğim sonra bir sürü cümle öğretiyor Allah'ın dinini koru Allah seni korusun bir iki işte bir sürü şey eğer e, insanlar toplamı sana zarar vermeye kalkışırlarsa Allah'ın sana yazdığından başkasını yapamazlar fayda veremezler vesaire bir sürü ne yaptı arkadaşlar cümle evet. o yüzden bizim anlayacağız söyleme gelirse selefin mütekaddimlerinin müteakhirlerin değil sonradan gelenler dedik ya sonradan kelime kulahı değiştirildi sonradakiler değil ilk döneme baktığımızda kelimeden bunu anlayacağız buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar bakıyorum daha e, anlatacağım ve anlatmam gereken yani kısaca söyleyeceğim şimdi e, kim la ilahe illallahı böyle anladığı şekilde varsa ben soruyorum bilmiyorum bilmediğim bir şey soruyorum Biz de bana böyle tebliğ ben la ilahe illallah genel olarak anlatacak bize işte şurada şöyle bir eksiklik var şöyle bir şöyle arada anladığı kadarıyla işte Abdülkadir biliyor anlatacağım demek ki la ilahe illallah'ın anlatı genel olarak Allah'tan başkasıyla manası olarak Allah'tan başka hak mağdur yoktur aklına şöyle gitsek şey, daha şey olur doğru şimdi şöyle yapalım şimdi la ilahe illallah hangi cümle ne eksik bu cümle? yani bir cümle yapısı olarak cümle yapısı olarak eksik bir cümle peki eksiklik nerede La ilahe illallah'ın hangi kısmında hangi araba olacak o kelime? Zahide ilahtan ilah ile neyin arasında? İlla arasında peki o ilah ile illa arasındaki o eksik kelime ne? mabut ne hak mı? hak pek hak kelime kelamcılar ne diyor? mevcut diyor sen buraya kadar halledin şimdi devamlı buradan bir kardeş söyleyeceklerden ee, Muhammed abi şöyle yapalım şöyle yapalım şimdi bu ilah ehli sünnet ne olarak kabul ediyor ilah manasını ilahın manasını ibadet ibadet edilen edilen evet Evet. bizim ne diyoruz elehe ya eleheden geliyor onlar da diyor ki ee, salih'e ya'lehudan görüyor onlar da yaratıcı onlar, onlar da yaratıcı ve hayret edilen ve Allah subhanahu teala'dan başka hayret edilen Allah'tan başka yaratıcı ve Allah'tan başka mevcut yaratıcı var olan yaratıcı yok tamam öyle bu buraya kadar anladık güzel peki e, la ilahe illallah kelime mi arkadaşlar cümlenin mütefaddim Naizlere göre bu, bu nedir? Her biri ayrı ayrı kelimelerdir yani bir kelime değildir değil mi? ama mütekaddim selife göre la ilahe illallah komple bir kelimedir ama kelimeden biz ne anlıyoruz tabi ne anlayacağız dedik cümle mesela bir ayetten veya hadisten Resul kelime demiş ve Allah subhanahu teala kelime demiş de cümle kastırmış kaba bir tabirle ne küçük örnek verelim neymiş o parçalının Allah na'budu illallah Allah'tan masum ibadet etmeyiz ona hiçbir şey ortaklaşmayız Resul'den iki kelime vardır Nizana ağırdı Nizanda ağırdı İyi elhamdülillah Bu hafta hakkında yerler Dersin صلاة دورة والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين